Aštuntas skirsnis. 16 amžiaus istorinė tradicija pradiniu centru laikė Kernavę. 14 amžiaus pirmaus pusės duomenys išryškina Vilnių kaip monarcho ir trakus kaip submonarcho rezidencijas. Butigeidžio submonarchu buvo jo brolis Butvydas. Vėliausiai 14 amžiaus pradžioje – didžiojo kunigaikščio ir submonarcho domenas apėmė ir vidurio bei šiaurės Lietuvą. Išlikęs smulkūs sritiniai alšėnų, gedraičių ir svyrių kunigaikščiai, jokios politinės reikšmės nebeturėjo. Valdovo domenas ne tik įsiplėtė, bet jame susiformavo ir nuolatinis pilių bei kiemų tinklas. Pilys ir kiemai tapo kaimininių laukų administraciniais centrais, pilių seniūnai, vietininkais, teisėjais ir karo vadovais. Susiklaušiusi prievolių sistema aprūpino pilių ūkį duoklėmis, užtikrindama jų taisymą, permainomis būdinčių apylinkių gyventojų įgulomis. Valstybė jau pajėgė suburti tiek daugelio apylinkių žmonės naujoms pilims statyti ar senoms sustiprinti, tiek laikyti surinktą kariuomenę šioms statyboms apsaugoti. Šitai buvo rekonstruota Nemuno žemupio pilių sistema. Jos centru netrukus tapo mūrinė Kauno pilis – buvo perstatyta Veliuona, Junigėda, gerai įrengtos paštuva ir pieštvė. Plūkto deginto molio pylimai ir kuorai sustiprintos aukštos medžio sienos tapo sunkiai veikiamus net gerai techniškai aprūpintai vokiečių kariuomeniai. Į Nemuno pilių sistemą atsimušė Prūsijos kryžiuočių ekspansija. Vokiečiai sunaikino labiausiai vakarus įsikišusias kolainių ir medrabės pilis – bet įsitvirtinti jų teritorijoje nepajėgė. Fronto linija nusistovėjo. Lietuvių ir vokiečių pasienio pilių įgulos nuolat rengdavo išpolius siaubdamus priešo pilių apylinkės. Nuo 13 amžiaus pabaigos nenutrūkstamai vyko abipusiai didesnių ir didelių kariuomenių žygiai priešo teritorijos gilumą. Lietuva čia pasirodė esas lygiavertis priešininkas, nors ordinas ir išlaikė puolančiojo vaidmenį. Dar 1281 metais lietuviai užvaldė Jersiką ir iškeitė jai daug pilį. Taktinis traidenio tikslas buvo pasiektas. Blogiau Lietuvai sekėsi Žiemgaloje. 1290-1291 metais Livonijos ordinas baigė ją užkariauti, didžiojo kunigaikščio jėgomis Žiemgalių veiksmingai taip ir neparėmus. Didelė žemgalių dalis įsikraustė į Lietuvą. Paskirais laukais jie įsikūrė Šiaulių ir kitose Žemaitijos žemėse. Jų kaimo atsirado net kairiajame Nemuno žemupio krante. Rytų žiemgaliai pasklido upytėje. Toliau pasistumėti livoniečiai neįstengė. Ir šiaurėje nusidriekė mm, fronto linija, maždaug sutampanti su dabartinė Lietuvos ir Latvijos siena. Žiemgalaus nesugebėta apginti, kadangi po aštuntojo dešimtmečio įtampos pietuose atsirado nemažesnė įtampa vakaruose, kuri reikėjo nukreipti pagrindinės jėgas. 13 amžiaus pabaigos karo veiksmai rodo, kad Žemaitie su didžiojo kunigaikščio domenu sudarė vieningą strateginę sistemą, kurios egzistavimas ėmė lemti visą vokiečių ordino strategiją. Ypač aktyvūs buvo žemaičiai šiaurės vakaruose. 13 amžiaus paskutinį dešimtmetį jų kunigaikštis Mažeika siaubė šiaurės kuršą. Tuo metu žemaičiai galutinai užvaldė pietų kuršą įskyrus Klaipėdą. Prie palangos Lietuvos sieną pasiekė Baltijos jūrą. Impilties ir kretingos pilys nebuvo atstatytos, tačiau 14 amžiaus pirmoje pusėje šią žemę saugojo kulų, prieskuodo ir buožėnų pilys. Mažeika buvo paskutinis šaltinių minimas žemaičių kunigaikštis. Kunigaikščių institutą didžiojo kunigaikščio valdžia Žemaitijoje panaikino, tačiau tai buvo padaryta ne vienašališkai, o sutariant su žemaičių kariauninkų diduomenė. Daugumoje žemių šie diduomenė išlaikė valdžią, bet turėjo dalyvauti valstybės karo veiksmuose. Pagraudės srityje apie šių dienų kvedarną atsirado submonarchui priklausanti pilis – 13 amžiaus paskutiniaisiais metais ir 14 amžiaus pradžioje juo buvo Vytenio braulis Gediminas, šaltiniai pilį vadina jo vardu. Vėliau ši submonarcho atrama keitėsi, bet būtent jis siejo Žemaitiją su Lietuva. Už Žemaičių paramą juos palaikydavo valstybė, pirmiausia submonarchas. Tiek administracinėje, tiek ir karinėje Lietuvos struktūroje Žemaičių žemės išlaikė plačią autonomiją. Žemaičių kunigaikščių pašalinimas buvo tik lūžis, o pat žemaitėjos integravimo procesas nusitėsė šimtmečius. Ir pat šis lūžis nelengvai įvyko. Vokiečių ordinui paskutinį 13 amžiaus dešimtmetį pavyko patraukti į savo pusę dalį žemaičių didžiūnų. Didžiajam kunigaikščiui teko jėga palaužti jų pasipriešinimą, o nepatenkintieji turėjo bėgti pas kryžiuočius – Tokie reiškiniai kartojosi ir 14 amžiaus pirmoje pusėje. Paskiro žemaičių žemė sudarinėdavo su ordinu paliaubas. Palaipsniui šalindami šiuos reiškinius, didieji kunigaikščiai iki tam tikro laiko turėjo juos toleruoti. 13 amžiaus pabaigoje, 14 amžiaus pirmoje pusėje, Žemaitijoje užtestai kartojosi tai, kas Nalšio šiaurėje vyko Mindaugų laikais. Nuo 90-mečio Nemuno žemų ir Žemaitiją ėmė nuolatos pulti kryžiuočiai. 1289 metais pastatyta ragainės pilis tapo nuolatinių jų pasienio antpolių baze. Lietuviai Prūsija žygiavo rečiau, tačiau šie žygiai jau nebuvo ypatingas įvykis kaip 70-metį. 1289 metais Butigeidis nusiaubė Sambiją, 1293 metais lietuviai bandė paimti Skalvių pilį prie Nemuno, 1289 metais Jie sugriovė Štraisbergo miestą 1299 metais, nuniokojo Natangiją, o 1302 metais Liubavą. Prasidėjusiame pozicinėme kare Lietuva iš pat pradžių sugebėjo ordinui atsakyti siaubiamaisiais žygiais į jų teritorijos gilumą. Šie žygiai gavo jau strateginį pobūdį – Jais buvo siekiama pakirsti ūkinį priešo potencialą, tačiau kartu jie neprarado ir ankstesnės pasipelnimo funkcijos. Pastarai valstybės organizacija suteikė naujų galimybių. Didesnės kariuomenės galėjo parsivaryti daugiau belaisvių, tarp jų ir vyrų, kuriuos anksčiau žudydavo. Lietuvių antpoliai Lenkija tapo grėsmingesni. 1286 metais buvo nusiaupta Gostino, 1292 metais Kujavų, 1294 metais Lenčicos, 1295 metais Gnoino, 1299 metais Dobrinis, 1307 metais Kališo žemė. Labiausiai kentėjo Rusija. Vien Mindaugo valdymo metais į rusų žemės buvo sulenkta daugiau kaip 30 antpolių. 13 amžiaus pabaigoje jų mastai išaugo, o pobūdis jau turėjo kitų pasiekmių keitė politinę padėtį į ribas. Pietuose galingas Haličas ir Voluinė dar tebe buvo grėsmingi, ypač koncentruojant Lietuvai savo jėgas vakarų pasienyje. 1289 metais Butigeidis ir Butvydas, norėdami turėti saugų užnugarį, Voluiniai neturėjo užleisti Volko viską. Tačiau paskutiniaisiais 13 amžiaus metais Voluinės grėsmė sumažėjo. 13 amžiaus pabaigoje – Iš Lietuvos valdžiaus įslydo Polockas, bet tai lėmė ne rusų atsparumas, o Livonijos ordino įsikišimas. 13-14 amžių sandūroje Lietuvos pietų ir rytų siena nedaug te buvo pakitusi, bet visame šiame pasienyje šeimininkavo lietuvių karaunus ir brendo didelės Lietuvos ekspansijos į rusų žemės pradžia patvirtinanti A. Toynbee teoriją apie iššūkių persislinkimą. Aptarti reiškiniai ir poslinkiai rodė, kad Lietuvos valstybė jau negrįžtamai ėjo politinės struktūros vystimosi keliu. Ji minimaliu lygiu įvykdė Algmino ir Treniotos užsibrieštą programą. Nors prijungti giminingų baltų genčių anklavai nebuvo dideli, bet juos papildė gana žymus žiemgalių, suduvių, pabėgėlių, asimiliuotų kuršių skaičius, taip pat skalvių, nadruvių ir prūsų grupės. Šitai buvo peržengti vien lietuvių genčių etniniai rėmai. Svarbiausia tai tapo kertiniu valstybės politikos akmeniu. Dar Gediminas į savo titulą buvo įjungęs Žiemgalių kunigaikščio ceremonialą, o Lietuvos valdovai 14 ir 15 amžiuje reiškė pretenzijas į Baltų žemės Livonijoje ir Prūsijoje. Šios pretenzijos rodė 13 amžiaus kovų balansą – Lietuva įsitvirtino kaip Baltijos regiono politinis vienetas, sutraukdęs vokiečių ekspansijai užvaldyti visą Baltijos rytų pakrantę. Karinė monarchija, neatsisakydama ekonominės siaubamųjų žygių reikšmės, organizavo juos kur kas plačiau ir darė valstybinės strategijos sudėtimi. Tokiomis sąlygomis įsitvirtino Gediminaičių dinastija. Mirus Butigeidžiui apie 1291 metus – Jį pakeitė submonarchas Butvydas. Butvido įpėdiniu apie 1295 metus tapo jo sūnus Vytenis. C. Sistemingos valstybinės politikos pradžia. 13-14 amžių sandūroje popiežiaus ir prancūzijos karaliaus susidūrimas pasibaigė įspūdinga pastarojo pergalę. Netrukus popiežiai apsigyveno Avinjone – ir pateko į prancūzijos karalių įtaką. Tautinės monarchijos triumfas vakarų Europoje žymėjo naują vėlyvųjų viduramžių epochą, kurioje universaliosios institucijos ankstesnio politinio vaidmens jau nebevaidino. Vokietijos imperatoriaus prerogatyvos tapo tik stambesnių ir smulkesnių vidurio Europos dinastijų titulinių priedų bei pasipelnimo šaltinių. Šie dinastai iškilo tame regione, kuris po imperatorių sutriuškinimo sudarė Romos kurijos klientų konglomeratą. Vyraujančias regiono pozicijas užėmė Liuksemburgų ir Anžujiečių dinastijų sukurtos politinės valdų sistemos su savo centrais Čekijos ir Vengrijos karalystėse. Vokiečių ordinas visą 13 amžių laviravęs tarp popiežių ir imperatorių, bei iš to visados laimėdavęs, nesunkiai prisitaikė prie Europos politinės sistemos pokyčių. Katalikiškosios Europos rytuose nebuvo tautinės monarchijos, kurie jos vakaruose sunaikino kryžiuočių seserį, tamplierių korporaciją siekdama pasigviešti jos turtus. Atvirkščiai, Vokiečių ordinas sukūrė teritorinę valstybę, kuri išnaudodama savo ūkinės ir visuomeninės struktūros pranašumus prieš vietinės regiono valstybės, pati grasino jų egzistencijai ar bent teritoriniam vientisumui. Kryžiuočių vadovybė gerai suvokė Europos pokyčius ir efektyviai prie jų taikėsi. Suprasdamas, kad valdos Prūsijoje, kur nuo 13 amžiaus pabaigos prasidėjo vokiečių valstiečių kolonizacija, vokiečių ordinui pasidarė svarbiausius, didysis magistras 1309 metais savo rezidenciją iš Venecijos perkelė į Mariamburgą. Tais pačiais metais ordinas užgrobė rytų pamarį, ir visos Lenkijos valdovų pastangos jį atsiimti nuėjo niekais. Mesgėsi glaudesni kryžiuočių ir Europos kunigaikščių ryšiai, kurie ilgainiui lėmė daugybę karinių operacijų ordinui paremti. Speciali kryžiuočių karinė ekspedicija dar 1295 metais išvalgė Nemuną nuo Gardino iki Ragainys. Prasidėjo metodiški antpoliai Nemuno žemupio ir kaiminė žemaičių žemės. Stipriaus veliuonos pieštvės bei paštuvaus pilys nebuvo paimtos, bet vokiečiai siaubė jų apylinkės, tuo lengvindami savo kelią jų prieigas. 1298 metais buvo sugriauti veliuonos ir pieštvės priešpiliai, 1300 metais nusiauptos Aukaimio apylinkės, 1303 metais Karšuvo žemė, 1305 metais pagraudės ir gardino sritys, 1306 metais sunaikintas gardino papilys, 1307 metais vėl nusiaupta karšuva, 1311 metais gardino apylinkės, o pagraudės rytis du kartus. Šiuo metu Lietuvos gynyba prarado skronaitės, bebirvaitės ir pūtvių pilis, saugojusią žemaitijos prieigas. Putvių pilies būta didesnės, nes iš pradžių net du kartus tais pačiais metais buvo sugriauti jos priešpiliai. Pūtvę vokiečiai paėmė talkinami išdavikų. Išdavikai padėjo jiems sugriauti ir aukaimio pilį pietų žemaitijoje 1302 bei 1305 metais, tačiau ji buvo atstatyta. 1304 ir 1307 metais – ordinantpolius rėmė vokiečių kryžininkai iš pareinės. 1306 metais Sambijos vyskupo vaitas Pilypas Balandas Lietuvos teritorijoje sumušė pusantro tūkstančio vyrų vytenių kariuomenę, krito 17 lietuvių ir rusų didžiūnų. Visą tai liudijo apie platų ir vis didėjantį Prūsijos kryžiuočių karinių operacijų mastą. Tuo metu vokiečių ordinas jau pajėgė tiek sutankinti savo antpolius, jog ištesinis karas vyko be pertrūkių. Panašiai kaip į vakarus nuo Velionos, taip ir Žemaitijos pietų paribyje buvo sunaikintos labiausiai priekį išovusios pilys, o jų apylinkės ištuštėjo. Lietuvių gynybinė sistema nebuvo palaušta, tačiau jau pirmą 14 amžiaus dešimtmetį jos pakraštyje ūkinė veikla buvo sutrikdyta. Didelę karo veiksmų zonos dalį vokiečiams pavyko perkelti į Lietuvos teritoriją. Tiesa, tai nebuvo tik vienpusis rezultatas. 1302 metais lietuviai nusiaubė Hristburgo, 1302 ir 1303 metais Liubavos apylinkės. Tai buvo smulkus antpuoliai. Bet 1308 metais didelė lietuvių kariuomenė nuniokojo Sambiją – o 1311 metais Sambija ir Natangija. Pastarajam žygiui vadovavo pats Vytenis. 1306 metais buvo sužlugdytas ordino kruopšiai rengtas Gardino užpuolimas. Taigi kažkuriuo mastu karo veiksmai buvo perkeliami į ordino teritoriją, net į gilesnes jos rytis. 13 amžiaus pabaigoje ir 14 amžiaus pradžioje iškilo gavūs lietuvių karvedžiai Surminas Nemuno žemupyje ir Sudargas Žemaitijoje. Pirmas 14 amžiaus dešimtmetis parodė, kad nepaisant Vokiečių ordino karinės iniciatyvos prie Nemonų, Lietuva yra lygiavertis priešininkas. Šiaurėje pasinaudodama Livonijos sunkumais pati Lietuva perėmė iniciatyvą. 13 amžiaus antroje pusėje Lietuvoje išaugo pirklių sluoksnis – Traidenis dar abejingai žiūrėjo jų reikalus, bet 13 amžiaus pabaigoje, nors ir kuklesni už rusų ar vokiečių, lietuvių pirklių sandoriai tapo sudėtine Rygos prekybos dalimi. Rygos miesto susidomėjimas Lietuvos žaliavomis išaugo. Dauguvos prekybos arterija ėmė masinti ne tik lietuvių kariaunas, bet ir lietuvių pirklius. Svarbu Hanzo sąjungos narį Rygos miestą varžė Livonijos ordino kontroliai – o jo karo veiksmai trukdė naudotis didėjančių Lietuvos eksportu. Senos Rygos arkivyskupų sąskaitos su ordinu tokiomis sąlygomis peraugo į aštrų konfliktą. Universalizmo politinėms doktrinoms grimstant į praeitį, rygiečiams ir arkivyskupui iškilo Lietuvos monarchų, kaip pageidaujamų nauja krikštų senjorų perspektyva. Šitaip subrendo Lietuvos sąjungas su nominaliu Livonijos senjoru ir didžiausiu jos miestu. 1298 metų kovo pabaigoje į Rygą atvyko lietuvių pasiuntinybei. Buvo sudaryta karinė sąjunga su Rygos miestu, jo bažnytinėmis institucijomis bei su jomis susijusiais vienuorynais, taip pat su Hanzos pasiuntiniais. Lietuvių pasiuntiniai patvirtino įsipareigojimą krikštytis. Tų pačių metų vėlyvą pavasarį – Prie Rygos atvažiavo Vytenių vadovaujama lietuvių kariuomeniai. Karo veiksmai klaustėsi permainingai. Pirmą mūšį prieš Livoniečius laimėjo lietuviai ir rygiečiai žuvo krašto magistras Brunonas ir 22 ordino riteriai. Buvo sugriautos ordino Karkuso ir Bertoltsmiulės spidys. Tačiau netrukus Livoniečiams atvyko į pagalbą karaliaučiaus komtūras iš Prūsijos – ir lietuvių bei rygiečių kariuomenė buvo sumušta. To nepaisydami rygiečiai atskirai tam skirtoje tvirtovėje laikė lietuvių įgulą. Visi šie veiksmai labai trūkdė Livonijos ordinui. 1307 metais lietuviai išvėjo Livoniečius iš Polocko, kuris galutinai buvo įjungtas į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. Komunikacijų trūkumas ir įtempta kova vakarų pasienyje neleido Viteniui mesti į šiaurę didelių pajėgų. 1313 metais Lietuviai prarado daugpilį, o rygiečiai sudarė su Ardinu paliaubas. Tačiau geri santykiai tarp Lietuvos ir Rygos išliko. Livonijos ordino puolimai prieš lietuvius nuo 1297 metų nutrūko iki 1330 metų. Nemažiau svarbus už karinius buvo diplomatiniai poslinkiai. Rygos arkivyskupas apskundė Livonijos ordiną popiežiui, kur jie siuntė į Livoniją arbitrus, prasidėjo ilgai užtrukusi byla, kurios eigoje Rygos arkivyskupas ir miestas savo ryšių su Lietuva teisino agresyviais ordino veiksmais, anksčiau atstumusiais Mindaugą ir žiemgalius nuo krikščionybės. Kaip žinome, Mindaugo apostazijos versija buvo vienpusiškai iškelta ordino politikų. Dabar jos istorinė tradicija buvo atgaivinta ir panaudota prieš juos pačius. Pats Vilniaus dvaras vargo ir prisiminė dinastijai svetimo Mindaugo konfesinės subtilybės, lėmusias Lietuvos politiką prieš dvi kartas, bet pati ši versija atitiko reikalų esmę ir buvo jam naudinga. Krikšto politinę reikšmę dabar suvokiai visa valdovo aplinka, o pats krikštas pavirto ne vien politinę perspektyvą, bet ir diplomatijos manevrų priemonę. Pirmieji plyšiai Lietuvos politinės izolacijos sienoje – sutapo su tautinių ir dinastinių centrų pakeitusių politinės universalijas iškilimu su vėlyvųjų viduramžių pradžia. Prasidėjusios Vokiečių ordino ofenzyvos atlaikymas sutapo su jėgų santykio rytuose pasikeitimu Lietuvos naudai. 13-14 amžių sandūroje ar pačioje 14 amžiaus pradžioje į Lietuvos įtako zoną pateko Turovas ir Pinskas – Tuo pačiu metu, jei tai neįvyko anksčiau, buvo prijungtas ir Minskas. Žemių prijungimą lydėjo Lietuvaus politinės įtakos plitimas į platesnės Rusijos erdves. Rusai jau sudarė ženklę didžiausios Lietuvos kunigaikštijos gyventojų dalį. 1316-1317 metais Lietuva įsirūpino atskirą stačiatikių metropolitą, jai priklausantiems stačiatikiams. Užsimesgė sudėtingi diplomatiniai santykiai su Konstantinopolio patriarchatu. Vitebskas, laikinai patekęs į Lietuvos sudėtį dar vaišelgos laikais, 1320 metais buvo galutinai prie jos prijungtas. Šiuo metu, jei ne anksčiau, Vilniui pakluso Drutsko kunigaikščiai. Lietuvos politika Rusijoje ėmė įgauti platų užmojį. Rusų žemių prijungimas didino karinį Lietuvos potencialą. Vytenis kaip ir Traidenis buvo gabus strategas ir neblogas taktikas. Veikiančią prieš kryžiuočius Lietuvos kariuonę papildė rusų būrei. Dienčias pajėgas Vitenis kreipė niokojamiems žygiams į Prūsijos gilumą, siekdamas išlyginti puolamąją vokiečių persvarą. 1311 m. balandžio mėnesį jis nusiaubė Varmiją ir Bartą, tačiau grįžtančią lietuvių kariuomenę ties Vaplaukiu pavijo didysis komtūras Henrikas Plotskė su didelėmis pajėgomis. 150 ordino riterių ir skaudžiai sumušė. Vaplaukio pralaimėjimas kurį laiką sutrikdė lietuvių polimus į Prūsiją ir leido ordinui dar labiau sustiprinti savo ofenzyvą. 1311 metų vasarą beveik vienu metu pusantro tūkstančio kryžiuočių kariuomenį nuniokojo pagraudę, o dviejų tūkstančių šalčininkus – šalčininkų užpuolimas buvo ypač skaudus, netikėtai įsiveršta į didžiojo kunigaikščio domeno gilumą. Sugriautos trys pilys, vieni nelaisvė išvaryta 700 žmonių. Šiam žygiui vadovavo Vaplaukio nugalėtojas Henrikas Platski, pasirodęs kaip gabus ir veiklus taktikas. Dar 13 amžiaus pabaigoje kryžiuočiai nemunėjami naudoti laivyną. Didindami ofenzyvą, jie siekė strategiškai įsivyrauti upės tiekmėje ir tuo paremti savo pilių statybą fronto linijoje. Lietuvai sunkus buvo 1313 metai. Balandžio mėnesį, kairiame Nemuno krante netoli Bisenis, vadovaujant pačiam didžiajam magistrui Karoliui Tryriečiui, buvo pastatytas skirsnemuniais pilis. Ordinas ketino pašalinti lietuvių kraštutinės Bisenės ir Velionaus pilis. Vasarą Bisenį atrėmė Henriko Plotskis, paskirto ordino maršalu, kruopšiai parengtą puolimą ir tik rudenį jam pavyko sudeginti abu jaus priešpilius. Tačiau Surminas, surinkęs turimas valtį, sunaikino didelį kryžiuočių laivą, į kurį jie dėjo daug vilčių. Padėtis prie Nemuno šiek tiek įsilygino. 1315 metais žemaičiai nusiaubė ragainiais apylinkės, o tų pačių metų rudenį – Vytenis apgūrė skirs nemune. Apgultis buvo gerai parengta, bet lietuvius atmušė atskubėjusios stambios ordino pajėgos, vedamos didžiojo magistro Karolio Tryriečių. Taigi 1314-1315 metų lietuvių veiksmai kiek sulaikė kryžiuočių puolimą, bet nepajėgė jo visai sustabdyti.